Michel Arizburu, egunon zuri? Egunon. Ordean, eganen dugu baionatik dintzirela, baidan jatorriz uh, amikustara zirela, eh? eh bai, bai, Dona eh, Donapolen sortu naiz, eta familia beti Donapoleko onduan dut, bai, behaskanen, eta bai, bai honan bizi. Bai honan bizi, eta lotura bat baduzu, duzu ibarlarekin ere aipatuko dugu, eta bai, han makila egile famatuak baitziren, eta zuk duzu segida hartu. Hori da. Arizpuru makilak. Hori da bai. jaren daukuzu, eh? nola hortaratu ziren. E, lehenik, amikuse aldean, behaskanen, nolako aurzaru haukan duzu, eh, nun ibilizida eskolan, dena nahi dugu diakin, Michel? um... <laughs> Eskolan ibili naiz behaskanen, uh, eskola tipi-tipia, uh, eskola, uh, ikasi euskara ene uh, zinez badut familiako euskara batzutan, voilà, maila piskat uh, ahal da, alda, <laughs> entzatuko dut dena erraitea euskaraz. Zer nahi du, galdu duzula pixka bat? Uh, bai, galdu nuen, eta um, galdu nuen, bai, izan, izan nahi zoi urtez lanian uh, uh eta beti frantzesez. Nun izan zira, lanian? Uh, izan naiz uh, piskat paixen eta gio miarritzen, baina beti, beti frantzesa izan naiz. Mm. Uh, lana egin dut, Hogei urtez? Egazkin gintzen, talde famatu batentzat. Hori da, egazkin gintzen, eta, eta behin uh, automobilean ere. Ah, bai? Bai, paixen, bai. Ha. Eta, e, eta hor, oh, beti frantzisez haizan naiz. Hor den galdu nuen, piskat euskara, ahra sartzen nahi da emeki emeki, uh, haste guzi zene otuekin nahi euskaraz uh, ibarlan, eta, eta bai honan ere... Uh, Ehm, uh, Zuzilun harri naize, bon, aipatuko dugu ere berantago, be Zuzilun ere, um, bada, badut, uh, Niko Ahmedarizekin. Ehm, Niko ikin. Hori uh, baita jabea, eh, Zuzilun. Eh, <laughs> ah. Hori da. Eh, ah. <laughs> Eta, voilà, eta behaskanen, uh, eh, voilà, frantzis eskola, tipitik. Eta gero Dona Paulen kolegioa, klasikoki. Uh, Lisoa, Pauen, eta gero egindut uh, ingeniari eskola bidartean, eh, eta gero, haizan nahi, ze bezala. Zertan, Xuxan? Ze, eh, aski uh, denetarik zen. generalista, ez da larritzen alden, baina informatika, mekanika, automatismoak hainitz, eta, eta gero uh, lehen lan auken dut paixen, eta haizan ah, naiz eh, Peugeot indako eta Renault indako eta haien uh, enpresak uh, mutatzen, auto berrien eta um, auto Sohitzen da. Garatzen eta hori? Garatzen bai hori da. Bai, eta zer gana edo, garai horretan, dola sumat urte haipatzen dugu, dola ogoi bat urte pasa? Ogoi urte, bai. Ba, egin nuen bi urte, hiru urte uh, han, paixen eta piskat... Uh, eh, eh, piskat, uh, Slovakian eta Slovenian han, eta gero, gero, xantzaukan dut, uh, lan okeitea meritzen, eta, eta erronotikan erogen naiz, uh, hemen sortzi urtez. Mm -hmm. Ah, <laughs> <laughs> eta autoetan, adibidez, ze, ze aipatzen zen gara, jortan, aipatzen zen, deia elektrikoa eta hori guzia? Bate, ez ez ez, bate. Uh, bakarrik, uh, ez ez, auto berri, fin. Uh, Diesela uh, eta esan zen, ibitzen zen. Ba, hori zen bakarrik, de... ezen bate elektrizateik uh, aipatzen. Uh, zen dela, dela hogei urte, eh? ezen bate xartia, eh, ono. Eh, uh -huh. Berrik xartu da bai. Hmm. Hala, beraz, hortara izan zira, gero hemen miagitzen, eta zek egin du bat batean, ogoi urtere murean kasik eh, <laughs> nahi izan duzula aldatu. Tempora pixka bat eman du, eh. uh, deia, ibarlan, uh, pasatzen nintuen ene bagantzak, tipitik. Ikusen nintuen ene otioak uh, makil egiten, uh, uh, Eta hori, wala, beti, beti, beti ikusi dut. Uh, duela hamos turte, uh, badutala ideia hori pixkat entxatzea, haien txigitzea hartzea, eta mm, eta hasi naiz duela sortzi urte, zinez eh, nahi nuen, eh, jo ba, nahi ikustea. eta eh, erran nahi, nuke, ikasi, fea, entxatu, zena ez egin dutala, eta eta eta hola emeki emeki ikasi dut, demore pixka bat hartu dut, ene lanetik kanpo ikasteko, Baxatu dut, uh, zazpi urte euh, ikasten, emeki emeki. Eta, voilà, ene lehen makilak egin ditut hola. Egin ditut uh, urtez. Eta, eta azkenian, igan urtean, e, dut nahi nuela zinez segitu, eta nahi nuela entzatu, jodian. Enela nautzi dut... Euh, Voilà, makile gile egiteko. Mm. bi dira, zure bi osabak, Petri eta Pampi, ah. eh, eta ez zuten segidarik, euh, lan hortan segitzeko. edo zen, enpresa hortan gelitzen zen, edo bazit, baziren uste dut interesatuak zirenak nahi zutena ikasi? Euh, izan ziren, baina euh, gerostik ni bakarrik ziren, hor dian, voilà, nahi nuela entzatu. Eta, bai, uh, uste dut uh, utziko zituela, hola, eta... Uh, eta dela galituko zela. Bai, bai hori zen, bai. Ha. Eta ordean sortzi urtez gogo eta duzu? Uh, Zule lana urtez eta entzatu la lan egiten. Bala biziki lan dezberdinak uh, ikasteko. Bada zur lana, burdin lana, laru lana. Eta hori guzia, beh, hartzen denbora ikasteko. Uh, ordean emeki emeki ikasi Eta eno txuek... Batek egiten zuen euh, euh, burdin lana enitz, bestiak larru lana, eta nik behar nuen biak ikasi ere, hori ere uh, hartu du denbora, eta... Ah, osotasunean egiteko makila? Bai, hori da. Eta landatzea bada? Eta landatzea ere bada. Eta hori bazen, xantza hori ere, uh, ez da makilegelik uh, guti badira. bon, makila mizpiraz egina da. Eta mizpirak behar da hitz oin, hama-hama mak zinez zur bat dukaiteko. Prest makila baten egiteko. Bala, hori da. Eta, eta hortarako ez da biziki makila egile, eta nik xantza ere hori ukaitea familian, zenta ene badute eh, zurra xukatzen eh, ari dena, badute eh, mispilak oianean, ean, eta, eta guai, hasten alnaiz. Hmm. Eta hori, hori, ba, hori, hori, hori, Eh, hasteko. Ba, makila egide badira iparaldean badakigo edo, edo badira hiru bada bergara famatua la rechodon ba, ba, ba. eta haiek badute hamabi bada ba, enpresa ba, eder balda eh. eta horiek ere badituzte bere mispilondoa bai. eta horienak badituzte bai eta bada ere eh, zapirain endaian uh, eh, bera da eta hori bakarik, bakarrik ah, ba, leonzini bayonan behin baina bainan utzidu Euh, donc, bon, voilà. Est-ce qu'il a, est qu a biziki eh, ah. Beraz bada denetzat lekua. Bai, aixe, Ma, ba, mhm. ba, ba, ba hori alde batetik makila aipatuko dugu piskat berantago, eta bestaldetik ere musikaria zira? Ba, piske bat. <laughs> ez da nire lana ez. ez da zure lana. <laughs> ez, ez, ez. Zer ziren gaztetan hasi zure binota egiten gitarra batean? Gaztetan hasi uh, uh lagunekin, uh, uh, uh <laughs> voilà, uh, Euskal Metala, eta eta hortan hortan hasi, eta emek emeki dantzaldi pixka bat eta, eta beti, beti musikan eh. Ba, talde ezagunetan ibizira, urtsuak aipatzen aldugu, bai, dantzaldi taldeetan? eta... Dantzaldi, dantzaldi da, eta bai, ba, Eta izan ziste, eh, konzertu ah, hori bat egin? Ba, ba, hogeita amar, berroi, hogeita amar konzertu urtean, bai, ba, ba, ba. <laughs> dantzaldiak, eh, euskal herri denetan, kasik, ba. kirola da, eh? Hori, da, gio gazte zilelaik eh, fite pasatzen da, eh? zinez. Eh? Maite ziluten hori besta egitea? Ba, ba, lagunak ginen, eh? eh zazpi lagun, gazte, hogei hori eta bi urteak baginituen, eta pasatzen zen, eh? uh, gire gure udako lan zen, mm. dantzalia egitea. Bon. Gehiago udan, beraz, eh? Bai, ba, ba, ba. ba. Badagi pesta, deia, eta ere uh, guk baginut denbora, bakantzetan ginen, -hmm. hor pasatzen eh, ginoen gure, gure bakantzak. Ongi da, diru pixka bat egitea eta joztatzea behar demora. Hori zen, hori zen, untsa zen. <laughs> eta jo izan dituzu beste talde batzu, ere? Eh, bai, uh, ene emazteekin, Just Married talde bat uh, inglesez ari ginen. Zer, itentzioten sorkuntzak? Uh, Edo bertsioak? Ba- Ez ez sorkuntzak. Ah, bai. sorkuntzak, eh? ma ba, ba. Eta gero, haizan gira, beste talde bat dut ere, Santa Barbara, Santa Barbara, Patxi Martiaren arekin. Uh, entzuten eh, eta... ditugu honu kantuak eskuali jatietan. Bai, <laughs> entzuten batzutan. eta, eta, eta hoi hori beti uh, eh, PN, afen, gure peinaekin patxaranga taldeain. Talde barnean ere. Voilà. Zoin peinaetan zira? Patxondo. Patxondan. Bai, bai. Eta patxaranga sortu duzia ordean talde bat. Bai, sortia zen dira, ni sartu naiz, eh, pisket belantego. Ze gitarrarekin ere beti? Gitarrarekin, ba ba, ba, ba, Ah, demura pasa. Hori da. Demura atzemaitea hori zailago da. Hori da, hori da, berda atzeman beti demura, bada lana, bada familia, bada denetaik, ha. Eh. Oden berda demura atzeman, bai, ha. Denetan bezala. Hmm. Mm. Odean, eginen dugu pausa bat, musika, lehen musikarekin, Michel Arizpuru dugura gure gomita gaur eta Arizpuru batzuk ezagutzen dute, makila egile famatuak eta lotura hortan bada, familiakok betituzu ere. E, pausa bat beraz, hautatu zu bloin taldearen munduko hiditar. Bai? Zakatik? Uh, aski... Uh, aski berriki eh, eta ezagutu taldu hori, eh? ezagutu dut zenta Zuzulinda Niko eta da Blonien eta Baterian bateria. Eta e, ikusi ditut bi aldiz konzertu, eta bi aldiz biziki maitatu ditut. Eta, eta, e, kantu hortan ere, badira gitarra gauzak zinez maite dutanak. Zeta zu, eh, zu metaletik hasi zirela, baina egin duzuna azkenik, eh, Santa Barbara ez bat ere metala. Ez ez. Bat eh, Ba, <laughs> handitzen gira, eta... Aldatzen eta, da? Eta beharre, oh, beti metal entzuten dut, eh. beti, beti bada metala hor soko batean, baina, ba, denetaik uh, dut, bai, ha. Mm -hmm. Michel kautaturik, blonien munduko iritar kantua. ipini zure lekurat mundura bisitan eta han denak lejo berean zarkituak, trafikan atxetan lekzio demokratikok kosmopolitanoak pataskan animaliak bai imaleko marmutzak laupatak alastirkan goitikan bisitan trafikan Zabaidan, ta, goitikan. Bilboko hiritar bloin taldeak emanik eh, hemen Michel Arizpururen kantu hautak eta maite dituzu olako musikak, landuak eta pixka bat eh, bai, mm. eso bera komertzialak baita espada. Ah, da, oh, ez dakit, jo ez du txekatzen komertziala denez edo ez, eh. baina bai, giroa emaiten dute, bada pixkat rock eta pixkat de funk ritmoak, eta gauza pixkat dezberdinak, Mm. Erran eh, baterian hemen niko ahmendarizari dela hmm. eta zuziluko nausia da? Bai, hortako izan dut bloin, hori bat. ha, pelekatzen duzu pixka bat zentsu <laughs> ba, ba eh? <laughs> Zeta niko kebera da du zuzulu eta zuzulun bazizte ofiziale zomait berak um, egiten du um, serigrafia? Bai, badira um, uh, bi neska bustian ari uh, direnak, gio badat tatuaj... Uh, ah, tatuatzaile bat est bat, hori da. Mm? Gio, eta badira ere hainitz uh, argazkiak egiten duten, dituztenak euh, zer badan ilustrazioan uh, uh, hori bai. Eta bakotxak zuen txokoa. Bai, ah, bai, abizki ordinak gailu, tanik badut uh, hogei metro karatu, han, zolan uh, lan egiteko, eta uh, oh, susilu naiz, haste denetik, haste esken hartio. Eta zuka jabotxa egiten, no zuan? Diotzen duzu, pixka bat mailuekin, eta... Uh, ez sobera, ez. <laughs> Ah, lan eko naiz. Lan eko eh, naiz. Eh. Me han ez da tailega. Tailera, ba, ba, ba. ba. ba. Um, egiten dut, ah, ba, ba, barkatu. Uh, dut, eta... Ba, han egiten dut... Eh, Arrabotsa ahi um, handienak egiten ditut ibarlan eta eta mm, baionan egiten ditut grabaketak, larulana, hori pixkat eh, lasaiagoa da, eta makilain muntaketak ere. Ados, ah, eta, ba, bai, eta ibarlan egiten ditut, eh, egiten dut zurlana, egiten dut ere eh, zilindruak muntatzen, fin, virola gisa, da zurren azpian eta gainean, Hoiek ere prestatzen ditut ibarlan, sudatzen eta, eta Et eta gero grabatzen uh, ditut uh, dit bai. Mm -hmm. e, zer ekartzen Bon, ez errestasunak beti? Bai, hori da. Um, behar da antolatu, bi lekuk antolatu, uh, ehm, behar zen... Um, nola egiten da... uh, Ez zu deus antzi behar leku batean edo Eta hortako, bon, uh, beharre ingenier eh, eh, metodoak banituen, horren antolatzeko, eta eta guai, uh, maite dut, zenta, maite dut, baionan izaitea, leku hortan zuzilun izaitea, eta, eta, eta familia baionan dut. Ba, hori ere deia, bai. baionan kokatea zera, ambizizira. Bai, bai ha, Eta, eta ere, maite dut ere, ibarlan izaitea, ene Euh, pasatzea denbora, eta pixkat eta uh, kampain, efen, uh, kampuan izaitea ere. Ah, Lasaiago zidan. Bai, uh, eta jendek maite dute ere batzuek nahi dute baionat euh, din euh, nire ikusteat, zuntua hor onduan bizi dira, eta beste batzuek nahi dute ibarrat joan. Odean, hori ah, eta baditu ere. Bai, bera, hori da. Uh, eta ere, Voilà, hartzen dut, joaiteko ibarlat, autobus hartzen dut, eta, eta autobusen lan egiten aldut ere, ordean ez dut denborai galtzen, ere uh, joaitean eta sartzean. Bada, baionatik bai uh, bai, bai <laughs> Direktu ez ez. Hortzen <laughs> dut uh, autobusa baionatik dona pole hartio. Eta, eta ene gurasuak behaskaren dira, eta ene, ene auto otosahabat hartzen dut gero, kafe ah. hartzen etxen, eta gero joaiten, uh, joaiten ezi barlat. Uh, Oto, oto tipi batekin. Ah, eta... Ah, banaken txik txakek garatu zuela garaioa ibaraldean, baina momentua za. Eh, ez da ono, ez da ono. <laughs> Ado, bat baduzu ordean hortako ere. Bai, Eta, voilà. E, voilà. Bon, hori behar, hori behar zen egin, me... pasatia da. <clears throat> badut metodoa horren egiteko. Atxemana dut, ene... Eh, eh, fen euh, nola egin hastean, nola lan egin, eta... Uh, eta guai, uh, emekin piki, bila, eman dut urte bat, eh, untxa, antolatzeko hori, eta guai, guai pasatia da. ah. E, leheno, zure osabek egiten ez zutena, pentsu dut, euh, zela ordenak gairuz lan egitea? Bai. Hori berria da? <laughs> bai, hori berria da zer egiten zu, konzeptuak eta hola margotzen dituzu edo ez? Hori ah, dena paperez egiten, paperez egiten da hori. Dena paperez egiten da. Hori uh, dena dut bakarrik uh, eh, eh, okumandak komandak hartzen. Eta, eta ene segitzeko uh, um, makil, uh, makil lana segitzen, bardean. Uh, zer bardoen egin... Uh, Zei da betean, hori da. Hori bakarrik geodena eskuz da. Ah, agenda bat duzu hor. Ba, hori da, hori da. Agenda partekatu bat. Hmm manaketak segitu ere? Hori da, manaketak segitu, um, erostekoak ere segitu, uh, mailak egin, uh, eh, erpostoak eman. Uh. Osagaiak erreski atzemaiten dira, ez dakit larua? Uh, uh, ez, uh, gora da, atzemaitea. Uh, gora da, zenta tipi-tipia naiz, ez dut biziki gauz erosten. Hor hmm. lehen lanazen, bai, eta uh, diendeak atzeman uh, zenta eno adibidez euh, euh, la uh, erosteko berduen ez, uh, bernuen beste norbait atseman euh, peko treflain erosteko ere bernuen beste norbait atseman peko zer? Uh, trefla da peko puntia ah bai? Hori eh, erosten ah, zuten, xista bai, xista ah, ah tipi hori. Ah. Voilà, tipiena hor. Mm. Eta hori, uh, eh, berzen beste norbait atseman ere, Uh, Zendako, zenta haintzineko utzi zuten? Bai, aldenak ah, utzi zuten. Ah. Eta gio enpresa handiak dira, ordean da enpresa handi hortan uh, eh, atseman eh, zure uh, lekoa, edo enpresa tipi bat atseman. Zu bezero tipi bat zira, non behitor? Bai. Hmm. hmm. Kantitate tipiak galdegitea. Bai, jolea, biziki guti malten dut, eta, eta hor berzen, eh, barzen atseman. Bo, wala, guai uh, denak atseman ditut. Etikoki eltzen zira, zerbait egiten uh, onargarria, uh, kutsa, inala guti kutsatzen duena eta garraio gutirekin? Be, pff, dut, eh, ba, ba, ba, uh, hor lagulana, atse dut gizon bat, hor uh, tolosak dena, eta eta ahuntz uh, lagua egiten diena zinez bizikiuntza. Euh, voilà, bon. Hori zen, ere puntetan, emaiten diren uh, borobil horiek uh, bai. Eh, uh, hor... Bai, horiek ere, atseman ditut hor... Uh, ganita atzaile, uh, enpresa batek egiten ditu ere. Zertaz eginak dira horiek? Uh, hoi da behi adarrak. Ba, Beti hori atxikita tradizionalki atxikitzen duzu? bai, Eta, eta ere burdinezkoak badira ere. Eta burdinezkoak... Euh, maixortez egina da, da burdin bat uh, zilra bezala pixka bat. Eta hoik ere hemen atseman ditut. Ha. Oho, lan pixka bat. Gio lan handiena zen zinez ikastea, grabaketak ikastea. Eta zenta viroletan pian eta gainean, bada beti izena ezkiatia, bada ere lauburua, bada euh, grabaketa lana, Eh, eta hor... Eh, hor pazientzia ondia behar da hor? Bai, hor zinez denbora biziki uh, pasatu dut uh, horren ikastea. Horren ikastea. bada gioxe tresna bat, bada lima lana ere lamai luzezen ikastea. ta Hori dena eskuz egiten da, da? Bai, dena eskuz. Na, ba. Eta... Lagu la, la, la, lanan ere uh, <laughs> ene lagu euh, bada euh, gaineko euh, zurran, baduzu eta... Gider hortan hor ba, eskoa pausateko. Zinez lagu handi bat, ene lehen treza emanuen berba sortzi horren egiteko. <laughs> eta Petrik zuma demora segiten Eta Petrik egiten ziren berro minutuz. <laughs> eta oh, xuxen xuxen, eh? behar zen ah, bezala. Ah, ah, eh, eta berda xuxen izan bai. Eta, eta hor ere, bo, be, meki meki, guai maiten dut berba bi horren, horren bat eta erdi. Eh. Deia, deia da. <laughs> Presio bat baduzu, justoki, eh, haintzinekoek egiten zuten berkalitatea egiteko? Uh, presioa da, bai, uh, hasten da laun eta berroi horretan. Ez, ah, ba, eta presionea, bai. <laughs> afet, behar da denbora hartu, hori da bakarrik, eta batzutan uh, grabaketak uh, direlaik, behar da arra egin. Onartzen duzu ere botatzea? Bai, ba, ba, ba, bai. Bai, botatzen dut, bai, batzutan botatzen duzu, bizpairu horren eko lana, mm. frustrazioa bauzu, eh? eh hori da, hori da, baina banakien. Eta hortako ere, uh, eh, manaketa bat bautalaik, beti hartzen dut, bizpairu horren gehiago, eh, hortarako, uh, zenta, bala, uh, zerbait egiten aldut, botatzen aldut, bati bada risko hori, hori hortako pixkat gehiago denbora hartzen dut uh, makil bat egiteko. Hmm. Ez bali manduku kondatzen uh, mispideak emaiten duen denbora pusatzeko, hmm. uh, dena prez duzularik, eh? Bai. Hmm, baduzu mispide, uh, deia untxalandua duzu. Mhm. Zuma mm -hmm. denbora eman behar duzu makila baten egiteko? Simplenak uh, emaiten dut haste bat. Uh, haste ez, hilu, egun. Simpliena, eta, eta gero, uh, gero haste bat, ero emaiten aldu ere zazpiegun, zortziegun. Hmm. Ah, <laughs> eh, euh, makil euh, bat egiteko, bai. Ah, lana da. Bai, bada. bai, bada, voilà, burdin lana, eta zur lana, bada dientaik. kode batzu, ere makila batean, gauza batzu errespetatu behar dituzu. Beti bai. berdin egina da. Bai, uh, berdu uh, Horeka behar du Horeka, bai, hori. Horeka mhm. uh, behar du. Uh, nahi baita, ze bi puntean artean? Bai. Ah, ah bai. bai. Uh, gero, bada... Um, uh, ben, la roulana beti, beti berlana egiten duzu. Uh, gero... Um, Erdu beti punta hori gainekoa borobil hori edo ah, ejan duzu behia dajez edo, bai, edo beste, bai. bordinez? Eta, eta puntxa barnean ere beti, beti batu, xista. Xista, Sista famatu hori hor, mm -hmm. kentzen delarik puntxa bada xista hori. Bai. Zendako zen lehen, hau eh, lanien hartzeko edo norbaiten... Eh, norbaiten kontra borrokatzeko? Ba, uste dut, gehiago norbaiten kontra borrokatzeko zela bai. Badia, xistakola, baina tipiagoak, eta behien, eta behien, eh, eta puxatzeko, eta ez hain beste handiak. Hmm. den makilak, baina... Uh, ah, ez dute behar luzetasuna denak? Atseman ditugut uh, makil zaharrak, zahar zaharrak, batzutan, puntsa tipi-tipi batekin, ikusten aldi ere. Horzen, aberean aintzina azteko? Bai. Ha. Pentsatzeko da? Bai. Eta luzeago, oai zumatekoak dira? Bo, iten du, zazpi sorti, zazpi zentimetro, xai zazpi. Ah, ha, minek egiten aldu. Minten du, bai, bai. Eta hori tradizionalki behar da, txiki? Be, beti, beti izan da, eta makil bat euh, badu hori. makil bat, uh, makil, euh, batean beti mispilaz egin alda, beti bauzu xista hori, bauzu beti larrulana gainean, eta badira ere beti grabaketak izena ekin, eta, eta lema bat bauzu ere beti... Uh, Zuk proposatzen duzu edo bezeruak uh, dauzu galde egiten? Ba denetaik, uh, frangotan diendak badute haien lema eta emaiten dute... Euh, uh, hitz batzuk, eta batzutan uh, proposatzen dut ere, uh, ez dutela ekideiaik edo. Zer dira, errantzar batzu? Bai, nara. Ah. Adibidez? Ba, klasikoak, uh, dira bide honetan luze, ene bidiko lan duguna, uh, itza hitz, uh, enekin uh, beldur, uh, zer bada ere, <laughs> dienkodik ez, negusirik ez. <laughs> Ah. Dependitzen du, egokitu behar da. Bai, ha, ah, ha eta beraz, hau eskentzen da gehiago, eh, eskentzen da norbaiti eh, bai. bai, bai, bai. edo ezakit? Um, biziki urte betetze badira, biziki urte betetze, efen, eh, berroita amar urteak, berroi urteak, hogeita amar, uh, hiru hortan badira iniz, geho badira ere, zeukan uh, dut, erretretan duetan dinen uh, diendeak ere, eta, eta konpontzen ditut ere makil zaharrak. Ah. Hori da, hori euh, goxoa da ere lan goxoa da. Um, kasik bakarrik naiz euh, konpontzen Kom, uh, konpontzaile. Ah, bai. eh, konpontzen dituzte haien makilak. Ah, bai, eta zuk bai, nukon egin denak. Bai, nik denak eh, de, ditut, fin, dute dut egitea, eh, Eno txuaik beti konpontu dute, eta haiekin hori hor beti adien zikasten, zenta mak, denak desberdinak dira, eta berda soegin nola muntatia direnez, eta... Ah, eta... Ah, denak desberdinak dira, esan ez dira teknika bai... berdinak. Ez dira teknika berdinak. Ez, batzutan kolatia dira, batzutan fitxatiak, batzutan, bon, haitxe eh, uh, sorpresak izaiten aldira, bai. Eh, eta behori goxoa ere, ikustea nola egin aziren, eta, eta zinez... Gauza garantzitsuak ziren, familietan, Euh, badira ehun urteko makilak, uh, arrainatzeko, eta hori ere goxoa da uh, hortan lan egitea, eta uh, eta famili bateri, makila hola uh, konpondu. Uh, oh, plazer egiten du, plazer egiten du. Zomat demora alda makila bat, Oh, badira ehun urtekoak. Abai, ah, eh? Bai. Eta zer da lehenik igatzen, edo lehenik handeatzen? Uh, Lagulana hainitz. Ah lagulana ba, igatzen da, ibiltzean, eta hori. Eta peko puntsa ere, ibiltzen balin badira, ba, hori uh, eta sartzen bai, bai. aldatu behar da. Ba, aldatu, behar da. Uh, eta gio batzutan, zurra ere, piskatan diatia da. Ezer egiten duzu hor ordean? Edo hautsia da batzutan, ukan ditut ere hautsiak. Eta hori bezkatzen duzu, kambiatzen duzu bai. ah. Eta bizi berri bat emaiten. Bai, hori da. Eta jendeak baliatzen ditu makilak? Kurritzen da makilekin ono jendea? Edo apainketako gehiago uh, da? Enetako, badira, uste dut, egunetik, uh, ogeita amak, uh, badira, afen, ibiltzen dutena. Ibiltzen dutena, egiazki, bai, e, egun guziz baliatzen dute uh, Bai, eh, edo kanpoan, uh, mendiario eten direlaik, edo, bai. Hortako egin egina da dena den? Be, bai, <laughs> hori da. Hala. Eta nahi nuke euh, gehiago, euh, uh, diendeak euh, gehiago ibil, uh, ibil dadin. Uh, da emeki emeki. Mm mhm. -hmm. Ah, ez eta polita da, Uh, tresna polita da. Bai. Bon, ez da sista baliatu behar. Hori da, <laughs> behar da kasuin. Voilà. Makilak, beraz, arizpuru eh, aspalditik ezagutzen duten entzat, usu ahotik behar egin da hauen fama. Mhm zuk gaurko teknikak erabiltzen dituzu, gaurko uh, era, ba, publizitatea egiteko, sarean zira? Guti, badut bai internet zita bat, beharre, bon, hori duen egin, gio... Eta hori ez zuten? Hori ez zuten, ez. Gio biziki uh, hola entzuten dute errizpiru makila eta eta jendea hola egiten da ene ikusteat. Xantza badut ere e, ene otuek egin dituzte makilak berroi urtez, ordean, badira uh, makilak arrizpuru uh, izenaikin familietan, eta batzutan, uh, norbaitek nahi dielaik makil bat eman, soiten dute nork egin zuen, eta izena bada, behar ber izena badut, eta hala <laughs> atxemaiten naute, uh, hori xantzala ere eh, niretzat, eta gero wala, bakarrik naiz ez dut uh, publizitatea handik behar egin ere, ordean uh, xantzala ere, eta, eta behar dut biziki denbora hartu makile egiteko, ordean, ez du denbora biziki hartzen ahal eta publizitatea egiteko. Mm. Behar ere uh, bakarrik eta diendeak uh, diten diren ikusteat, zuzuluko naiz uh, gordetia <laughs> eta, eta, eta hori untxada, netzat. Mm. Mm. Ah, diendeak heldu dira ze kuriositatez, bat? Bate, uh, zenta kuriositatez ez dute atse <laughs> <laughs> eta, eh, diendea diten delaek atxeman dute interneten, sen dute zita, eta zinez barakite zer den makila, euh, eta hortako egiten dira ikustat. Hmm. Hmm. Konparatzen dituzu, beste makile giren euh, makilekin, eh, erran duzu, konpontzen zinitu erarik, eta? Uh, bai, ba, ba, ba, euh, grabaketak, soeten dira, eta hmm, nola egina naziren, eta, eta batzutan, ere makil grabaketak ah, hartu dituzte, eta haien makinan egiteko, eta... Eta, bada, ba, beharre, nola muntaketa egina den, badira beti ideak eh, hartzeko, mhm. beste makiletan. Hartzeko, beste batzu, ah, hau, ez nuen nola eginen, edo... Bai, hori da, eta hor, uh, hori da. gio, bo, zahar motan ere batzutan eh, eh, ahinago zen, eh? marrazkiak simpleago ziren? Bai, hori zen. Ha, ba, ba. Fenon, bada denetak, bazilean zinez uh, marrazki eder batzuekin, eta besteak uh, simpleago eginak. Kio, e, e, dira gauza batzu, nahi ala ez, ez behar direnak, adibidez, uh, lauburu bat behar du beti makila batek? Ez. Edo ez behitez? Ez, ez, ez. gio beti sartzen dut, diendak beti nahi dute, baina makil zaharretan, uh, frangotan esen laubururik. Ezen, eta, nik uh, probusatzen dut beti, eta diendek beti hartzen dute. Eta omen, arrizpuru makiletan lauburua ez da borobila, eh? Uh, ba, eskuz egina da, ordean. balua da, ez da? Bai, piskatu balua, bai. Ah. Gio, makil guzietan pixkat desberdina da ere, eskuz egina delako, pixkat beti kambiatzen alda ere. Eta jo dira mm, le, leho batzu, bo, deia, haste aipatzen makila mispira ondotik, mm. behar dituzu, deia, markak egin eh, bai. uh, delarik. biziderarik. Bai, hori da. Um, um, adarrak behar du uh, eh, pusatu bospasei urtez, eta um, gero aski handia delaik, aski lodia delaik, joetengila hori eh, handian, eta markatzea, uh, ganit bere ziki batekin, Ah, e... berezi batekin deia markatzen dituzko. Bai, markatzen ditugu. bai. susenak, hori importanta da. Berdo deia arras izan, bai. Eta, eta markatzen ditugu, efen, hor, bai, uh, maiatzan eta, eta hoa jono egiten aldugu hori. Eta gero, izerdia, izerdia ekin, urte batez, eta oskak agertzen dira, asalein uh, pian. Eta, eta benduan uh, adar hori mozten dugu, eta asela irekitzen, eta hor uh, eh, oska kuntza ikusten dira, eta hori da zinez makilain eh, eh, ma, ma, makil bat bat ditu oska hoik. eta gero berda susen du, ete. Ah, susen du berda. Eta berda utzi sukatzen, bos pasei urte. Aidean, ez duzu bai, labedik edo baliatzen? Uh, labetan uh, asela irekitzen dugu, mm. berotzen, asela irekitzeko eta susentzeko. Eta, eta gero uzten ditugu uh, urte sukatzen ari. Mm. Mm. Baduzu aski egeser ban? Badira, <laughs> ba, behar, behar, hori da, desantza, ene indute hori berri urtez, badute, uh, badute zurrak euh, uh, ari, eta euh, landatu dituzte uh, mispilako jantan, uh, zenta behin joaiten ziren uh, euskal herrian, eta ere landesetan, eta behar nesean, eta mispiren eh, eta markatzea eh, eta hori denbora hartzen zien eh? eh urruntzen hmm. mm. eta duela duela hogei eta bost urte landatu dituzte mispilak uh, ibarlako ondoan hor haien oian eta hori xantza da, animaliko xantza ondoan ditugu mm. uh, lan egiteko, prestatzeko zur prestatzeko eta hor ondo ondo ondila. Dena mm. leheno eskualezean baziren zer nahi, mispira bai. ondo. Bai, bai ez da ikusten gehiago. Ez, ez da gehiago, fea. Guti. Ba, zinez guti nik ez dut txekulen ikusi. <laughs> Alta soiten dut, eh, baina ez dira guti baila. Ha. Erroitzen ez eskolako bidean, entzusen eh, ah. <laughs> barlan bazen bat, eta fuitua gainat ez dauna katsa da, eta ba, berda uh, eh, ustel, usteltzera berda. Hori da, hori da. Mm, badira hor eh, fuituak emaiten dituzte? Badira initz. <laughs> Zeiten dute, ez dute uh, erortzen dira, eta hor. Bada, bada zerbait egiteko horrekin, eh? uste dut. Mentoaz geruan eh, landuko duzu hori ere? Ba, Michel. berba, bada. <laughs> zerbait egin, ez dakit zer. ba, ira, konfiturak, badira... Bada zerbait egite uste dut, berda, denbora hartu horren egiteko ere. <laughs> mm. Beraz, hori bada bat makilarena, uh, mispira hori, zura. Hai. Eta gero, hori behar duzu egokitu letoinez, edo zer da bai, gero bada, duzuna? Bai, bada egiten ditute maixortez. Maixortez da... Piskat zilarra bezala. Bai. Eta... Zilarra den berkalitatea du? Ez da berkalitatea, baina eh, badu ber eh, kolorea. Uh... Dirdiratzen du? Gero? Ze? Dirdiratzen du? Ez eh, sobera, su... hola egoiten da. Ah, hola bai. egoiten da. Eta gero, bala, zilarra ere. Gionik ez dutut zilarra segiten. Leuton tamai sortez bakarrik. Eta... Eta horre, ben, bada... En fait, um, zura hautatzen duzu, fin, hautatzen dugu jendearekin, uh, guratasuna, loditasuna... Abai, ah, hori guztia behar da hartu, neurriak behar bai, da hartu. Ba, ba, ba. Eta pertsona bat entzat egokitzen duzu. Bai, beti. Eta eta zurra txemana delaik, uh, virolak, da, da, dira bordinezko zilendroak, hoik eta mosten ditugu, izaria uh, zurrain uh, hartzen dugu. Ewa, eh, bai, izari susena behar duzu hartu? Hori da, hartzen dut, eta, eta gero taula mosten, uh, taula hori... Uh, borubiltzen. Pleatu behar duzu, anibarlan hori? Anibarlan hori, eta gero sudatzen dut, eta gero garbitzen da. Hori ere ikasi duzu edo bazenakien ba, soldatzen? Ez, ez, ez, ez, ikasi dut, ene Eta, eta gero borubildua delaik, eh, hor uh, grabaketak eh, hasten uh, ditut. eta badira, hilu virola, hola, peko bat, pekoan badabeti uh, izena, eta artisauaren izena ere, eta lauburuak, eta nahi duzuna. Gio bada erdiko virolan ere badila grabaketak, eta gainean lema ezartzen dugu. Ah, eh. Bai. Justo, ez ditut izenak nik nola detzena gaineko bula hori? Pomoa... Uh... <laughs> bada iztegi bat ere, beharko duzu ikasi, Michel? Bai, bai, arzin duzu. <laughs> Untxa, beste pausa bat egiten dugu berdin, eta hau hautatu duzu, nola da? Nundut, hemen, ah, ba, libe egia. Bai. Uh, libe da, um, afet Pascal Irigoniek uh, errantzidan uh, horren entzuteko, zenta mm, biziki maite dut Izaki Gardenak, mm. eta hori da Isaki Gardenaken kantariaren proietua. Eta bazinez, badira kantu biziki edera. Voilà. Eta badu disko bat berria egina, biziki ona, ere. Eta hau, bai. ez mm. dakit noizkoa den, ah, iruz pala urte, orbitan deitzen da bai. kantua. Libe, beraz Michel Arizpururekin gira solasean beti. eta orbitan deitzen den kantua ilargia erori da diskotika eta Michel Arizburuk hautatu kantua ginuen hau entzuten duzu musika lanien nahi Bai, beti ba, ba beti musika ikinen nahi hori da e, hortan uh, eh, kamietzen du eta ene lan uh, beste lanien eh, enuen sekulen musikarik Eta hori plazer egiten du bai. Arra musika entzutea, egun goziz, talde, talde berriak atxemaitea, talde zaharrak ere arra entzutea. <laughs> beti musika bat dut, ba. ba, ba. Hm, beraz, makila egitean entzutena da musika. Bai. Ha. Ah, ah egiten dugu, beraz da musika azkar ezari. <laughs> <laughs> Untxantzuteko. da, eta... Ba, eta lagu lanan, piskat hartzen alda. Lagu lanetan... Eh, bizpailu podcast, podcast uh, eh, entzuten alditut ere. Eta tresak isakoak egin behar dituzu? Bai, tresak, egitean. Hori ere, uh, ene eh, goxoa da, zenta tresak etxen egiten alditut. Hori ene telelana egiten dut. <laughs> Eta tresak egiten. unkituz, eh? Unkituz, bada... bai, telelana unkituz. Uh, Bebo, ere goxoa da. lana egita batzutan etxean, uh, zenta... Dardutaleik goizua, ateleratik eh, joan, eben eh badakit etxen lan egiten aldutala, gauaz, uh, lasaiki. Hmm. Hmm. Zer da lanuntan gustuko ena duzuna? maite dut gauz desbergit dinak egitea. Zinez, biziki gauz desberdin. Uh, adibidez, beti lahulana... Ah, edo, Ah, edo beti euh, grabaketa lana, edo wala. Euh, uste dut, wala. Puntxada pasatzea batetik beste. Bai, hori bizi goxo da. Euh, zinez eta eskulana, ere uh, uh, eta diendea, dienden errezebitzea, ere erostea gauzak, ere, eh, bada ere, kontabilitatea egitea, eta hori guzia egitea hori da goxoa. Uh, eta ere lan egitea beti um, diendea onduan. Hori ere biziki maite dut, ibaralan izaitea enoetiokin, eta susulun ere beste eh, bai, bai biziki lagun. Eta hor ere ukaitea lagu, laguna konduan hori goxua da ere. Ah, Bakarrik izaitea ez guztuan. Ez, ez da, ez da beha. Eta, mm. mm. eta alde txarrena, Balitz alde txar bat? erraren dizut eh, hamar urte buruan. <laughs> Ez, eh, gio bai, eh, fin... Ingenieur, ingenieur lana egiten nuen, eta guai artisau lana ez dut berri laitexaria edabazten, hori embanakien. Mm. Be bon, hori... Uh, presio da. gutiago, senditzen duzu? Uh, Pre presio gutiago pre bai, hara, ah, zinez. Uh, gio, presioa bada ere, zenta... Enpresa buruzi da. Hori da, enpresa da, eta berdut eta bizia edabazi ere. Mm. Baina, uh, eh, bakarrekin dira beti. Rudi da, rudi kambiatzen du ere. Hmm. Eta zuzukiri bat egiten bai badut, ene autua zen. <laughs> Eta, bai, presio eh, gutio senditzen dut bai. Mm. Erran duguna, eh, leheno Arizpurua nahiak eh, ez zuten promozione edo publizitatea ondilik egiten, autik behar dena, orai webgune bat ikusi dugu, mm. sare mm. sozialetan, Instagramen ikusten mm. dugu, mm. Michel Arizpuru, lanean, eh, bere ekin, ere, mm. eh, onartu dute aldaketa hori? Ba, ba, ba, lasaiki. Ba, ba, ba. <laughs> Trufatzen dira pixka bat bat zutan, zenta egin dut Instagrama, eta, eta Instagrama, zinez, diende ga, gazte dira. Eta ez dut hain beste diendea uh, uh, hunkitzen Instagramekin. Eta enaita egiten du, bon, eta Instagrama martxan da, bo, guti. Ah, eta ibarlako Instagrama martxan da, bai, hori jobekio. <laughs> <laughs> hori, xare sozial hona, ba. <laughs> Bai, bai, bai, bai, xor. Eta hori da, nola eskuratzen alda makila bat, edo... baduzu duzu itzordurik edo... Berra da deitu. Deitu. Bai, ne... Uh, webgune bat? Badut webgunea. da? Uh, da arrizpiru makila. Uh, .com eta .com uh, tire voilà, bada webgunea, bada bideotipi bat uh, enelana ikusten dena Ibarlan eta Baional eta gero bada ene maila eta ene zenbakia eta hortik simpliki daitzen da eta eta hola Eta presioa horai, guai badakigu lan <laughs> haundia badela, ah. badirela osagai eh, garestiak ere, ah. eta zumat konstatzen ba, du ba, makina batek. Er, Errandu bezala, lau egun eta berro hasten naiz. Bo, beste bezala da, eh, kasik, uh, denak ber presioetan Eta karioena, zuk egin duzuna? Uh, karioena, sortzie egun horretan. Ah. Gio... Uh, Opari eder bat da, gero. Bai. Ba, ba, eta opari edera eta frangotan jendeak elgarrekin emaiten dute opari hori ere. Hala, kutsa bat egiten dute ba, dago. Hala, behar bali maituzi ideiak, zoazte uh, susilurat edo ibarlara, depeni nunguak zisten. Hala, ah, <laughs> hautua bau zuen. adituzu ere, ekarzen adituzu bai honarat? Euh, bai, oh, ba, euh, bai honat ekartzen ditut, ibarlat ekartzen ere. Eta batzutan ere... Euh, Ukanten dut uh, norbait mailez bakarrik, eta manaketa hola egiten da, eta igortzen dut makila ere... Uh... Ah, igortzen alduzu ere? Bai, ba, mhm. egiten alda. Ados. Zure zer dejeatzen alda uzugu, hortaz bizitzea orai? Hori da, <laughs> hori bakarrik. Hori zure xedea da? Bai. Eta jo pentsu dut garatu nahiko duzula beste manera batez, edo bau dituzu beste ideiak? Mispira erresimeta. <laughs> Bo ideiak bai, eh, beste... kolaborazio euh, gisa egitea, ez dakit pomo bat, euh, grabaketa uh, desberdinak, hor hortan, pixka mhm. mhm. euh, bat berba lan egin, beti kanpoko diendeekin. Mm -hmm. mm -hmm. Bo, ez duzu onartuko uh, markarik izaitea zure makilaren gainean, ez dakit marka famatu bat. Uh, ez. naik edo... ez, ez horakorik. Momentuko ez. bo, Michel Arizpuru, mide esker? Esker zuri. Eta ongi segi, bide Esker. Arizpuru Makileri. Izan untxa? Mil esker.